حديث hadisu od رضي radijallahu ta'ala anha umil mu'minin majke vjernika stoji أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله ودم قيس kćerke Mihsanove al-Asadije da je došla sa svojim malim sinom kod poslanika sallallahu alaihi wasallame sa malim sinom koji još uvijek nije jeo hranu pa ga je stavila ili kod poslanika sallallahu pa ga je stavio u krilo pa mu je to dijete pomokrilo se na njegovu sallallahu alejhi ve odjeću pa je zatražio da mu se donese vode pa je poprskao vodu po odjeći i nije, nije pravo. U verziji koju prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha stoji da je poslaniku sallallahu alejhi donešeno dijete pa da mu se je pomokrilo na njegovu odjeću, pa je pozvao da mu se donese vode ili zatražio vode, pa je posuo vode ili poprskao vode po svojoj odjeći. ako kod imama muslima i nije oprao. Ovaj hadis prenosi Umu Kajis, a ona je sestra u Po čemu je poznat Ukejaša? U po čemu je poznat sada? je sam bude Tako je. Od onih 70.000 koji će ući u bez polaganja čuna. Šao da i ti budeš jedan od njih. I svi drugi. U keša, Može se kazati u keša da dođe teštid na kefu a može se kazati u keša, Bez teštida. Jedno i drugo je ispravno. Ali je prvo sa teštidom poznatije. Prvo je poznatije kod islamskih učenjaka. Ova Ummu Kajs je sahabika koja je primila islam u Meki, učinila hijđru u Medinu i dala prisegu poslaniku sallallahu alaihi wasallame i za nju kaže Ibn El Attar da joj se ne zna njeno ime, osim nadimka, Mukajs, to je nadimak. No, međutim, ispravno ono što je spomenuo imam Esuhejli u svome dijelu Araub, da je njoj ime Amina. Da joj ime Amina. Ibn Abdul kaže da se je zvala Huzame. Da se je zvala Huzame. Prenosi od poslanika sallallahu alaihi vseleme 24 hadisa i u dva sahiha se nalaze dva hadisa samo. Jedan kod Buharije, a drugi kod muslima. Prenosi se od nje priča da je imala sina malog koji je umro, pa kad je došao čovjek da ga kupa, kazala je nemoj ga kupati hladnom vodom pa da mi ga ubiješ. Pogledajte majčine ljubavi. Dijete mrtvo, ali pored toga za nje je to živo. Nemoj da kaže hladnom vodom kupati pa da ga ubiješ. Pa je otišao u keša kod poslanika sallallahu alejhi i ispričao mu to, rekao mu što je ona kazala. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi da joj se Allah smiluje i da joj produži njen život. Pa kažu ashabi, pa joj je Allah podužio život i poživio je, ne znamo, kaže, ni jedne žene da živlo koliko ona samo zbog dove Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. U ome se hadisu kaže lem je kuli ta'am nije jeo hrane. Ne misli se ovdje da nikada ništa dijete nije pojelo, Allah najbolje zna. Ali se hoće kazati da mu nije hrana bila, odnosno ova prirodna hrana koju mi jedemo, da nije ona bila osnovna hrana, već da je živio od znači majčinog mlijeka, znači toga što je dojio svoju majku. Ovdje je došlo en nabh, nabahahu, da ga je poprskao. Da je poslanik sallallahu alejhi poprskao odjeću po kojoj je on znači učinio malu nuždu. A poprskati je da se znači samo sa ruke onako voda koja je ostala na ruci znači da se otrese i da padne znači na odjeću. To je prskanje. I ne mora curiti voda da bi se smatralo prskanjem u terminologiji ne mora curiti voda. Dovoljno je samo znači da se popršće i da ostane znači trag, trag vode tu. Neka u nama kaže da ovaj dječak kada je učinio nuždu nije učinio nuždu direktno na odjeću poslanika sallallahu sallam. Ovdje je došlo febale ala teubihi pa je učinio nuždu na njegovu odjeću. Znači i odjeću. Razumije se da je na odjeću poslanika sallallahu sellem. No, međutim, neka ulema kažu na svoju odjeću, pa je onda ona vlažnost pokvasila odjeću poslanika sallallahu sellem. Bilo jedno ili drugo, propis je jedan, a ono što se zaključuje iz hadisa jeste da je taj, znači, bilo direktno na odjeću poslanika sallallahu alejhi ve U ovom hadisu imamo nekoliko koristi. Prva od tih koristi jeste da postoji razlika između mokraće muškog i ženskog djeteta koje nisu jeli hranu, koje znači doje, koji doje majku. Jer je ovdje poslanik sa osadem samo poprskao od muškog djeteta. I islamski učenjaci po ovome pitanje imaju tri mišljenja. Jedni kažu bilo da se radi o muškom ili ženskom djetetu. Govorimo o djeci koji još uvijek nisu jeli e, hranu ili nije hrana ova prirodna, obična hrana koju mi jedemo, znači nije glavna njihova prehrana, nego je majčinom mlijeko Znači govorimo o tim skupinama djece. Prva skupina islamskih pravnika kažu, bilo da se radi o muškom ili ženskom djetetu, treba oprati. Ne vrijedi prskanje. Ne vrijedi prskanje. Pa su stavili ovdje analogiju ispred hadisa, Allah najbolje zna. Da je došla analogija ispred hadisa, ili su hadisu ovaj našli posebno tumačenje, a kazali mokraća djeteta je nečista i mora se prati od jednog i od drugog. I ovo mišljenje zastupa imam Nehaj, Ibrahim Nehaj, Sufjan Thauri, imam Ebu Hanife, imam Malik, radijallahu ta'ala anhu međba'in. Druga skupina pravnika kažu ne, dovoljno je poprskati od jednog i od drugog, ne mora se prati. Pa su ovdje djevojčicu priključili propisu dječaka. Pa kažu dovoljno da se popršće. I ovo mišljenje zastupa imam Eleuzaj, neki drugi učenjaci iz prvih pokoljenja i ovo je jedno mišljenje ili jedan stav nekih šafijskih pravnika. Kaže treća skupina, mora se praviti razlika između muškog i ženskog djeteta. Mora se praviti razlika i ovo je stav Ali je radijallahu anhu, Umu Seleme, Ata, Hasan al-Basrija, Ahmeda, Ishaqa, Ibn Rahavoja, jel? Šafije, Ashabul hadis učenjaka Hadisa, Davuda ibn Hazma, šehol Islama ibn Kajima, ibn Tejmije i drugi učenjaka. Pa oni prave razliku između muškog i ženskog djeteta. I koriste kao argument ovaj hadis koga sam spomenuo, od Umu Kajs i hadis Ajše. Da je poslanik s.a.v. poprskao od muškog djeteta. Dobro, kako znamo onda da žensko dijete ne ulazi u ovaj propis? Zato što ovdje bilo muško dijete. A žensko dijete ulazi u propis da je mokraće i da se mora opriti. Pa ne može ući ovaj, ovaj hadis. Jer je ovaj hadis izdvojio muško dijete. Da bi izdvojio žensko, mora se spomenuti u drugom hadisu. A to nisu hadisi, znači, spomenuli, pa ostaje da je, znači, žensko dijete, jeli, u drugom propisu, da nije u propisu muškog djeteta. I to se zaključuje iz hadisa, koga bilježimo Ibn ime, Imam Hakim, Ebu Davud, Nesai, Ibn Mađe, Imam Ahmed i drugi, od Ebu Semha i Ali radi anhu. Imamo dvije verzije u kojima kaže poslanik sallallahu alejhi kada se radi o mokraći dječaka koji nije jeo hranu, treba se samo poprskati. A kada se radi o mokraći djevojčice, onda se mora oprati. Onda se mora oprati. Pa je ovaj hadis, znači jasno, razdvojio i ovaj hadis je radosnovim smatra imame Tirmizi, imam Hakim, Zehebi, Ibn Hajar, u svom dijelu Fethul Bari, prvom tomu, Albani u dijelu Edrivaul Galil kaže da ispunjava muslimove kriterije. Pa je hadis vjerodostojan koji je razdvojio između, jer učenjaci koji kažu može se poprskati od djevojčice, možda mogu u prvom hadisu, u Mukajs, koga smo spomenuli, naći dokaz. Jer oni kažu to je bio dječak, a i djevojčica ima isti propis. Međutim, kažemo, ovaj hadis je jasno napravio razliku između dječaka i djevojčice. Jasno se kaže, od djevojčice se pere, a od dječaka je dovoljno znači da se popršće. Dobro, što nam je to toliko bitno? Što nam je bitno da se pere, se pršće? Pa nije vezi klanjanja samo. Čistoća, propis, to je propis. Jer neće čovjek, nije čovjek uvijek lahko da opere, kako mu je lahko znači da popršće. I ponekad će čovjek sebi otežati, zima, hladnoća i slično tome. Pa je bitno zbog propisa. Pa je bitno zbog propisa, jer to se radi, to je na odjeću djeteta došlo. Osuši se, djete je onako, nije zaduženo tom čistoćom kao mi, a međutim kada dođe na čovjeka, znači Propis se veže za njega, da li je čistoće, da li može klanjati tome, da li može klanjati i slično, i slično tome. Ova prva skupina učenjaka koji su kazali da se pere, oni su predaje u kojima se spominje nad, a to je prskanje, oni su to protefsirili, protumačili kao pranje. Kažu tim se prskanjem u stvari mislo na pranje, nije mislo se na prskanje. Pa su protumačili to kao pranje. No međutim, ispravno je da ovo tumačenje ne stoji i da je ono i da je ono pogrešno zbog verzije koju bilježi imam Buhari u svome sahihu u kojoj stoji فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ Pa ga je poprskao, a nije ga oprao. Je tako? Pa ga je poprskao, a nije ga oprao. Pa je napravio razliku. Oni koji kažu da je prskanje pranje, onda bi ovaj hadis značio pa ga je oprao, a nije ga oprao. Je tako? Oni kažu prskanje isto što i pranje. A ovdje kaže u hadisu pa je poprskao, a nije oprao. Znači značenje ovoga hadisa jeste pa ga je oprao, a nije ga oprao. A to ne može biti. A to ne može biti. Pa ispravno znači kada se skupe verzije hadisa i različiti putevi hadisa vidimo znači propis da je poslanik sa poprskao to prskanjem koje se znači smatra u jeli, bilo lingvistici ili u terminologiji Islamski učenjaci kao pojašnjenje kada govore šta je to prskanje, jer dosta puta ljudi ne razumiju kako je to prskanje, kažu to je da popršćeš vodu, znači na tu odiću, tako kada bi stisnuo tu odiću da je usučeš, da je cijediš, ne bi ništa izišlo. Kažu to je prskanje. Usučeš odiću, opet ništa neće, opet neće ništa izići. Neki kažu da je prskanje Toliko da kada popršiš da curi voda da sama silazi. Da toliko znači da se je zasitila odjeća vode da sama voda curi. Onda kažemo nema nikakve razlike između pranja i prskanja. A postoji razlika. Tako da je prskanje ipak, jer prskanje je vid olakšice. Kada bi ta voda curila sa čega? Sa odjeće, ne bi bilo olakšice. To bi bila samo možda vid otežavanja. Pa stoga kada bi dijete muško malo koje nije još uvijek počelo jesti konstantno hranu prirodnu, nego doji, znači majčino mlijeko, obavilo malu prirodnu potrebu na odjeću čovjeka ili žene ili na mjesto gdje se treba obaviti namaz, dovoljno je da se popršće. Ništa više. Nema potrebe ni za kakvom panikom, nego se samo popršće i ta je odjeća čista i može se klanjati u njoj. Dobro, možda će neko kazati, a ima li tačno u šarijatu koliko da se popršće? Koliko da se popršće? Nema ništa u šerijatu što određuje, osim predaje koju bilježi Dare Kutni, našao sam predaju u njegovom sunenu, prvom tomu na 138. stranici od Ibnu Abbasa, da kaže donesen je dječak poslaniku sreme koji još uvijek nije jeo hranu, znači, pa je kaže obavio malu prirodnu potrebu na njegovu odjeću, pa je kaže sasuo ili poprskao vode na svoju odjeću onoliko koliko je bilo mokraće. Da bude znači šta? Ista količina vode sa mokraćom. A međutim, u lancu prenoslaca ovoga hadisa imaju tri mahane i zbog toga ga je Hafiz ibn Hajar u svome dijelu Talhisul Habir u prvom tomu, 39. stanice ocijenio slabim. Pa hadis nije vjerodostajan. Znači, dovoljno je da čovjek samo da popršće toliko kada bi sukao da ne bi ništa izišlo i to bi se smatralo čistoćom odjeće na koju je malo muško dijete koje nije još uvijek jelo hranu, prirodnu hranu, učinilo znači malu prirodnu potrebu. Imam Neovi kaže u svome komentaru na Muslimovu Sahih nema razilaženja među islamskim učenjacima o nečistoći. Znači da je to nečisto. Ali se kaže razilaze oko načina čišćenja te odjeće na koju je dospjela mokraća od djeteta. Ali kaže oni su složni da je to nečisto. I slično ovo ovaj je kazao Imam Al-Hattabi u svome dijelu ali u prvom tomu 224. stanici No međutim, poznato je što spominju, kažu da imam Davud Vahiri, to je osnivač bukvalističke pravne škole, koga ne sledio imam Ibn Hazm, Enendelusi, on kaže da, znači da nije, znači nečisto, da je čista, znači ta mokraća. No međutim, spominju Ibn Battal u svome komentaru na Buharin Sahih i Al-Qadi Iyad u svome komentaru na Muslimov Sahih, od Šafije da je govorio da je e, mokraća od malog muškog djeteta čista. Koje znači nije jelo prirodnu hranu, da je čista. Imam neovije je žestoko osudio ove riječi. Žestoko osudio ove riječi i ovo prenošenje. No međutim, kada se pogleda u druge knjige fikha i šta islamski učenjaci kažu, nađete i naći ćete da su i drugi islamski učenjaci ovo kazali imamu Šafiji. Što imam Neovi osudio. Pa kaže, imam El Kurtubi u svome dijelu El Mufhim, komentaru na Muslimo Sahi kaže da imam šafija kazao da je ta, da je mokraća malog muškog čista. I kaže imam Abdul u svom dijelu El Istizkjar da je također čista. I kaže Imam El Bađi u svom dijelu El Munteqa, komentar Muvete imama Malika, kaže da je čista. I to je prenio isto tako Ebu Jahja ibn El Sabahi El Basri od imama Šafije iz njegovog dijela Ihtilaful Ulema. No međutim, kažemo da su neki šafijski učenjaci da su to osudili nisu priznali znači ovo prenošenje od imama šafija. Imam bi navodi u svom dijelu Mufim da imam Jahmed, smatrao isto da je to čisto i to spremstvo od Hasan al-Basra i Muwehba, međutim ili vajet od imama Malika, ali je ispravno ipak da je to nečisto i da je put ka čišćenju toga šta? Prskanje. Jer nije uvijek dužnost čovjeku da ukloni svu nečistoću, nego dužnost da ukloni glavni dio nečistoće. Čovjek kada se čisti poslije velike prirodne potrebe sa kamenjem. Ne može ukloniti svu nečistoću potpunosti kao što može vodom. To je nemoguće. Znaš se čisti sa tri kamena? Ne može to uraditi, to je nemoguće. No međutim može ukloniti znači većinu i glavni dio nečistoće, a ono što ostane kao trag to ne smeta, to šerijat, to oprašta. Islamski učenjaci se razilaze šta je hikmet i šta je mudrost i šta je razlog. I to je danas jako bitna stvar budući da po mišljenju onih koji ne znaju i nisu upućeni da islam ponižava ženu od njenih malih nogu jeli, pa nadalje kažu kako ovdje da se samo popršće od muškog a u ženskog da se mora prati pa su islamski učenjaci govorili o tome mi kažemo najbolji način da se kaže jeste Allahu alem Allah najbolje zna i on zna šta ljudima treba i šta im je potrebno kao tvorac i stvoritelj ljudi. No međutim, islamski slučajac su govorili, pokušali naći rješenje ili hikmet i budu zbog čega. Pa kaže Imam šapija, kada ga jedan pitao o tome, kaže, zato što je, kaže, muško stvoreno od blata ili od zemlje i vode, a žensko od krvi mesa, pa zbog toga. Pa ga je ovaj pogledao, kaže, šta je, nisi razumio? Kaže, nisam razumio. A ovo bilježi imam, spominje Ibnu Mađe u svome sunanovu priču. Pa kaže, nisam razumio. Kaže, jednostavno, kada je Allah šanu stvorio Adema, stvorio ga je od zemlje. A kada je stvorio od njega drugu njegovu, stvorio je od rebra. Pa je ona od unutrašnjih organa, od krvi mesa. A muško je ostalo od čega? Od zemlje. Pa kaže, s te strane, s te strane bi bilo znači ovaj razlika između između muškarca ili i djevojčice. imam Ibn Molekin je prihvatio se ovoga, kaže, nije dozvoljeno, kaže da se kaže ništa drugo mimo ovoga. On je bio šafijski učenjak, imam šafija je sigurno ovaj kazao riječ koje su na mjestu, no međutim, da li je to glavni hikmet, Allah najbolje zna. Ne možemo znači tvrditi sto posto. Imam takiju Din kaže u svome dijelu Ihkamul Ahkam da je hikmet i mudrost prskanja, zbog toga što muško dijete kada obavlja prirodnu potrebu, da njegova nečistoća ili mokraća pada na jedno mjesto u mlazu. Dok kod ženskog djeteta nije takav slučaj. To biva druga, drugačije. Pa se veća površina znači onečisti, pa kada je zbog toga treba prati. To je jedno isto od mišljenja. Neki islamski učenjaci kažu savremeni našao sam mišljenja savremena islamskih učenjaka da kažu malo dijete muško ima pojačanu temperaturu, jaču temperaturu unutrašnjeg tijela nego žensko. Pa varenje te hrane i toga biva potpunije. Misli se na mlijeko ili koje dolazi. Biva potpunije, pa i nečistoća koja izlazi biva manjeg stepena nego nečistoća ženskog djeteta. Ako je ispravno to, onda bi to bila jedna od muđiza Allahovog poslanika, sallam, u hadisima, ako je ispravno, Allah najbolje zna. I četvrta stvar ili mudrost ili hikmet koju spominju, zbog čega se pravi razlika između muškog i ženskog djeteta, kažu neki učenjaci, zbog toga što je muško dijete to koje se češće uzima u naručje, u naramak i u krilo, nego žensko dijete. Više se mazi nego ženska djeca. Češće se uzima i češće se drži nego ženska djeca. Pa kažu često se desi da učini znači nuždu na čovjeka, pa je to došlo kao olakšica. Dok takav slučaj nije ko ženskog, ko ženskog djeteta. I ovo su mišljenje odabrali neki islamski učinjaci. Iz ovoga hadisa neki pravnici zaključuju da je lijepo čovjeku i da je sunnet i mendu pohvalno da dođe kod čovjeka dobrog, pobožnog, da mu donese svoje dijete radi beneketa. Jel tako? Jer ova je žena donijela djete poslaniku sallallahu i navodi se u predama da je učinio etahnik. To je da se uzme datula i da se izvače u ustima i da se time znači namažu desni usta djeteta. Pa kažu lijepo je da se to, lijepo je da se to čini sa pobožnim ljudima. No međutim, ispravno Allah najbolje zna da ovaj tahnik da se to odnosi samo na poslanika, sallallahu alaihi Ne odnosi se na druge ljude. Jer ona je donijela to dijete radi bereketa. A bereket se ne može tražiti od pobožnih ljudi, niti od dobrih ljudi, nego se traži samo od poslanika. Poslanik sa osam imao znači isključivo to pravo. Dokaz za to što ashabi nakon njega nisu tražili jedni drugi bereketa. Imali smo desetericu ashaba i druge, imali smo i u Keašu, tako? I njemu je običan džernet, jel tako? I bila je običan džernet, Evo i 12, pardon, i 10. I brojni drugi koji su spomenuti, znači kao džernet i da na kraju ne kažemo, svi su inšala bili dženetlije, jer kaže Allah te barake od ta'ala, وَكُلَّنْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَ i svima njima Allah običao dobro, kažu mu Fesir, ali husna je ovdje, džennet, Allah im je običao dobro. Šta je to dobro? Na dunjalku da će biti bogat? Nije. Dobro je znači na ahiretu džennet. Pa nismo našli nikoga od nismo našli nikoga od tabina da je došao pa tražio bereket od Ebu Bekra, Omara, Osmana, Dalije i tako dalje. Nisu tražili. Niti su tabijini tražili od Muđahida i od Hasan al-Basrija i od Katade Ibn Musaiba i drugi. Nisu to radili. Niti su to radile generacije, prve generacije prva pokoljenja. To su kasniji učenjaci kazali da je dozvoljeno da se traži od dobrih ljudi. Jer mi ne možemo, ko može garantovati da će dobar čovjek skončati na lijep način? Ti mu donio dijete, tražio bereketa i on na kraju završio u širku ili Može li biti ili može? Može biti. Ko ti garantuje? Ti tražiš od njega bereket, ko ti garantuje? Zato nikada čovjek neka se ne ugleda u žive, neka se uvijek ugleda u one koji se vratili svome gospodaru, a bili na haku i na istini, a takvih je u istinu puno i mnogo. Pa je bolje čovjek da se ugleda u njih, jer živi može biti iskušan, može biti, može biti iskušan. Tako da niko ne može garantovati da taj čovjek neće završiti, da neće imati ružnu konačnicu, a dijela se čovjeka cijene prema kakvim djelima? Prema zadnjim, prema konačnici. Zato mi molimo Allah Žešanu uvijek da nam učini od najboljim, najboljim znači od naših dijela, ona zadnja koja će učiniti znači pred samu smrt. Jer će čovjek biti proživljen na tim dijelima i prema tim se dijelima vrijednuju ostala dijela. Zato je poslanik sallallahu alejhi govorio od koga prenosi Muavija, koga zabilježi imam Ibn Mađe sa dobrim lancem prenoslata kako kaže al u Zevajdu i Šejh Albani, iyakum wat fe innehu zebh. Dobro se pazite, kaže da nekoga ne hvalite. I pohvale, jer je to klanje. Pohvala čovjeka, misli se u lice, jer pred njim je klanje za čovjeka. To je za njega pitmet. Kaže, pa mene ljudi hvale, ja sam takav i takav. I onda to sigurno dovede do, do, do uđba, do samoumišljenosti i do kibura i oholosti. I onda čovjek može skrenuti sa pravog puta, a jazan A prenosi se kod imama El Buhari u njegovom djelu Ledevul Mufred da je Omer radijallahu anhu govorio El medhu zebh. Hvala, pohvala čovjeka, znači u lice, jeli to je klanje. Klanje čovjeka bez noža. Pa ne treba da ga hvali u lice. Dobro. Kada mu doneseš dijete da mu učini tahnik, jesi li ga pohvalio toga čovjeka? No više od toga. Kudi kamo više od toga. To je više nego pohvala. Pa to može čovjeka dovesti do uđba, znači i samoumišljenosti, tako da je ispravno da je ovaj propis ostaje samo za poslanika, sallallahu i da ne prelazi druge. I mi smo govorili o Teberroku, posebno kada smo govorili u, o poslaniku, sallallahu u seriji predavanja. U ome hadisu je također dokaz kako je poslanik, sallallahu lijepo postupao i kako je bio blag sa malom djecom. I u njemu je dokaz da čovjek da bi očistio nečistoću ne mora rukom preći preko nje. Je tako? Ne mora znači ruka doteći nečistoću da je ruka ukloni, nego je znači bilo dovoljno prskanje. Bitno je da se ukloni nečistoća. Pa kada bi čovjek na nečemu vidio nečistoće, dovoljno je to znači sa pere vodom, ako voda to sa pere, to je čisto, ne mora rukom preći preko toga da rukom to pere. I to je znači isto bitan propis. Iz ovoga hadisa se isto tako zaključuje da je obaveza prati mokraću muškog djeteta koje je jelo prirodnu hranu, je li tako? Ako je Allahov poslanik poprskao od onoga koje nije jelo, onda se zaključuje da treba poprskati od onoga djeteta koje je jelo. Jer to se zaključuje iz hadisa. Isto tako u hadisu je dokaz da je lijepo nositi malo dijete. Uzeti znači malo dijete, njegovati ga i paziti ga. Kako je činio poslanik saneme. I u ovome je isto tako uvažavanje starijeg i roditelja. Zar čovjeku ne znači kada neko dođe uzme njegovo dijete, naruče, poljubi ga ili mu kupi nešto, kakav sitan poklončić i tako dalje. Sigurno da to jača odnos između znači odrasli, između odrasli. Što se tiče ovoga djeteta, kaže Ibn Mulakin, nakon što sam se dobro namučio tražeći njegovo ime, kaže, nigdje po knjigama nisam mogao naći koje je to dijete. Pogledajte šta su islamski učenjaci subhanu, nisu dozvoljavali, pa dobro, kogod da je bilo to dijete? Uzmite, ne znam koji ja sad da je bilo to dijete. Šta nakon toga? Nikakav propisa ne veže. Bio ova ili ona i bila bi to odlika njemu da je Allahov poslanik njemu to učinio. Ali svi su ashabi onako na dobru i na hajru. No međutim, kaže, nakon, kaže što sam se jako puno namučio tražeći, kaže, nigdje to nisam mogao naći. Znači čak nisu dozvoljavali ni ove sitnice da promaše i da ne nađu. ih. zato Ibn Hajar u svome komentaru Petul Barija često spominje kada dođe i jedan je čovjek uradio, kaže i ne mogu naći nigdje ko je taj čovjek. Same riječi ne mogu naći nigdje ko je taj čovjek, znači da je preturio knjiga i knjiga, ali nije mogao naći ko je taj čovjek. Pa je tražio da nam kaže imena ljudi koji su, kojima se nešto desilo. Čak kaže jedne prilike, odlučio sam, kaže, da napišem imena svih ashaba nad kojima je izvršena ševjetska kazna. Da to pokupim po rivajetima. To je razbacano po sahih ovim knjigama, po mustadima, meađima, sunenima. To nije lahko prikupiti. To je posao, jako velik posao. I to može stvarno hadijski stručnjak kaže pa sam to naumio da učinim i tio, kaže pa sam odumio. Pa sam odumio. Jer je osnova da prikriješ muslimana, a nije, kaže, osnova da iznosiš njegove mane. Kaže se nad jednom ženom, ja sad često kažu, ne spominju ime žene, Elgamidije, ili Majza, ili Malika, nego kažu jedan čovjek ili jedna žena. A zna se da je jedno od njih dvoje. Ali kažu čovjek ili žena, ili ona žena koja je učinila tako i tako. Ne spominjuje, ne spominjuje po Kaže, pa sam odumio toga, jer je osnova da čovjek ne spominje imena, nego bitno je dovoljno je kazati jedna žena koja je učinila tako i tako. Bila ona ova ili ona, zvala se ovako ili onako, to za nas ništa ne znači. Za nas znači, znači da je to bila žena i da je učinila tako i tako i kakav je, i kakav je propis. Pa je znači ostavio i nije znači napisao tako djelo. I ovaj hadis isto tako ukazuje nam na lahkoću i usr ovoga dina, ove vjere. Kako nije opterećenje, kako je vjera jednostavna i lagahna za praktikovanje, i kako je uzvišen Allah te je od tada učinio lahkoću i olakšicu za čovjeka u vjeri. Kazali smo da hadis isto ukazuje znači na skromnost i skrušenost poslanika s.a.v. da uzime dijete i stavi ga u svoje naručje, a on vladar muslimana, ne samo to, a on Resulullah, a ne samo to, on najbolji čovjek koji je kručio zemaljskom kuglom, a ne to, on najbolje stvorenje koje ikad Allah stvorio. I pored toga uzme znači to dijete opet u svoje u svoje naručje. Pa šta onda da kažemo za roditelje koji, kada uzme svoje dijete pa mu se pomokne na odjeću, galami na njega, vrijeđa ga, naziva ga pogrednim menima, možda ga proklinje. Često u arapskom svijetu ljudi proklinju dijete. Zašto? Nema, ne treba dijete nikada proklinjati. Ali kada bismo kazali da treba, onda bi kazali zašto treba i zašto ne treba. Iako ne smije nikada. Kaže, ala jela ne buke maštrak. Tako kaže na njihovom narodnom jeziku. Kaže, i Allah ti prokleo babu što spametan. Allah ti prokleo babu što spametan. Što znači to? To znači Allah ti batio babu u najdublje dubine džahennema i nikada tvoj babo ne išao iz džahennema što spametan. To je značenje riječi Allah prokleo ti babu što spametan. Pa proklinjanje je ružna i pogrdna osobina. I spominjali smo prethodne večeri da čovjek ne zna kada će Allah šanu jeli primiti njegovu dobu. Hadisu koga bliži ima muslim u svome sahiju kaže poslanik sallallahu alaihi لا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب lekum. Nemojte, kaže, dobiti protiv svoje djece. I nemojte dobiti protiv svoga imetka. Ni protiv auta, ni protiv para, ni protiv bilo čega. Protiv čega bilo čovjek da dovi, kaže da ne bi slučajno se desio i zatrefio trenutak u kome Allah prima dove i daje ono što se traži, pa će vam kaže da to. Pa šta ćete onda? Pa ste sami sebi dočinili. Pa nemojte doviti. Pa znači nije dozvoljeno čovjeku da dovi protiv djeteta ili da ga vrijeđa zbog toga što je to dijete uradilo. A ako ga udari, griješan je širijetski. Ako ga udari dijete zbog toga, malo dijete o kome govorimo, griješan je širijetski. Ma grije. Jer mu je nepravdu učinio i zulom i nepravedan Dijete ne zna. Jedino, Allahu dragi, ako bi to dijete već bilo došlo u vrijeme kada razlikuje i može razaznati i dovoljno pametno da zna šta treba, šta ne treba, a još uvijek doji, kao što je bilo priješnjim naraštajima, da su djeca puno duže dojila, onda bi to možda bilo dozvoljeno u ga na neki način, ali ako to učini dok dijete ne zna, griješan je šarijatski učinio je grije i prestup. I dosta ljudi kada vidi dijete da obavlja malu prirodnu potrebu tako na mjestu gdje ne treba, zagalami na njega. A to je jako pogrešno. Zagalami na njega i prekine ga. I to je sa medicinskog stanovišta je ustanovljeno da je to jako opasno za dijete. Jako opasno za dijete, da od toga može dobijeti moćne, noćne more i slično toga, nego treba pustiti dijete da završi. Gdje je počelo, pustiti. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio čovjeka pustinjaka, a doćemo naredom našem narodnom predavanju inshallah taala kad bude naredna medesa govorimo o tome hadisu. Hadisu Anas. Da je pustinjak ušao u džamiju u jednoj u jednom uglu džami činio malu prirodnu potrebu. Ashabi skočili da mu zabrane i da ga ukore, a kaže poslanik, ostavite ga. Kaže, pustite Pa kaže, kada je završio, e kaže, hajte sada saspite samo jednu posudu vode na to mjesto. Nije ga htio prekinuti odraslog čovjeka. A kako onda dozvoljeno prekinuti, prekinuti dijete? A pa ne treba ga prekidati, treba ga pustiti. Šta je počelo? tako završi. Znači, će se lahko može očistiti. Alhamdulillah, koji nije nama učinio, alhamdulillah, koji nam nije učinio, znači u našoj vjeri poteškoća, pa to može očistiti. I bilež imam tabarani u svome dijelu, al muđemu leusat, pogledajte braće ove predaje, pogledajte huluka poslanika sa i njegove milosti prema ummetu. Bilježi, predaju od Umu Seleme da je Hasan ili Husein da je obavio ili počeo obavljati malu prirodnu nuždu na stomak poslanika sallallahu sallam. Pa su skočili prisutni da ga spriječe, kaže, odmaknite se i ne prilazite. Pa ga je, kaže, pustio da završi. Kada je završio, kaže, sad nam doneste vode. Pa je očistio. Subhanallah. Allahov poslanik, sallallahu sallam, najbolje stvorenje, nije prekidao to dijete, nego kaže pustite ga, kaže da za... I nemojte ga, kaže još nemojte ga požurivati. Nego pustite znači da dijete završi, pa nakon toga je to očistio. Kaže Imam el i u Al-Međma, u prvom tomu na 285. stranici da je ovaj lanac prenosaca dobar. Znači u dobroj se predaj navodi da je poslanik srme Tako, tako postupio. I ova predaja ima drugi lanac prenoslaca ili drugi put u njegovom dijelu El Muadžemul Kebir, ali u njenom lancu ima lejz ibn Sulejm, a on je imao slabo pamćenje. U svakom slučaju, prva ova verzija je ispravna od poslanika sallallahu alaihi sallam, što nam ukazuje na milost Allahovog vjerovjesnika prema, prema djeci. U nekim se čak predajama navodi da je stavljao Hasana i Husena na leđa i da je hodao, što mi kažemo, jeli, sallallahu alaihi četvoronoške, pa kaže, Ni'me džemelukuma haga. Kaže, lijepe li vaše deve? I nosio bi i tako na svojim leđima i hodao na rukama i na nogama, sallallahu alaihi wa alihi Ovo bi bilo ukratko znači što se tiče hadisa koga prenosi u Mukajs. Imamo nakon toga hadisa Aisha radijallahu talanha koja kaže doneseno je, doneseno je dijete poslaniku sallallahu alaihi wasallame pa se je pomokrio na njegovu odjeću, pa je donio znači vode i kaže poprskao vode po svojoj odjeći. O Ajši radijallahu ta'ala nas smo govorili, ali tako, o njenoj biografiji, pa nemamo potrebe da se vraćamo. Hadis ovaj je kao i ovaj prethodni. Isti hadis, isti propis. Nema nikakve razlike. Jedino što možemo kazati da što se tiče dječaka u hadisu Ajše, da je to bio ili Hasan ili Husein. Pa bi se možda mogla ova predaja odnositi na ovu koju je spomenuta Baranija. Da je pustio da on završi. Da je pustio da on završi. Ako kažemo da je ovdje bio Hasan ili Husein, Hasan ili Husein, šta zaključujemo u odnosu na prethodnu predaju? Prvo je predaj došla mu kaj sa svojim sinom, a ovdje kaže bio je Hasan i Husein. Šta zaključujemo? Pa radi se o djeci. U prvom slučaju se ne zna ime djeteta, sinu mu kaj se ovdje ili Hasan Husein. Na što nam to ukazuje? To nam ukazuje da, da se ovaj slučaj desio dva puta. To nije jedan put bilo. A to puno znači. Jer prvi put je došao sinu mu se. On sigurno nije bio ni Hasan i Husein, jer su Hasan i Husein sinovi čiji? Pa jel ja Alini. Pa je ovo bilo od Hasana i Huseina kako je došlo u predajama kod Taberanije, u pojedinim predajama. Pa nam ukazuje hadis Ajše da ovo nije slučaj koji je bio slučaj čega? Umu kajs. Jer dosta puta islamski učenjaci kažu to je isti slučaj. To se desilo dva puta. U stvari to se desilo jedan put. Ovaj i ovaj slučaj što je došlo u dva hadisa, to je jedan stvari slučaj. Ali ovdje zaključujem da su to dva različita slučaja. I da se desilo, desilo znači više puta. Pa možemo iz toga zaključiti da Allahov poslanik nije obazirao pažnju na to i da se je moglo desiti još koliko hoćeš puta da to Allahov poslaniku sa nije smetalo. Nije kazao to se desilo jedan i završeno nikad više neće malo dijete moje naruši, je tako? Nego znači nakon toga je nastavio što kazuje sa njegovu milost i ukazuje na jusr ili jeli lahkoću ove naše vjere i naše šerijata. Volillahi hamd. Što se tiče znači propisa hadisa, oni, ili ovoga hadisa, oni su isti kao i propisi hadisa o Mukais. Pa bi ovim, inša Allah, privili kraju današnje predavanje. Nakon toga sledi nam peti hadis u ovome poglavlju, poglavlju Mezija, to je hadis Senesa i ovoga pustinjaka o kome ćemo govoriti, inša Allah, u našem narodnom predavanju. Moleći Allah te i da nas pouči našoj vjeri, sunetu poslanika sallallahu alaihi sallame, popravi naše stanje i stanje naših porodica i da nam najboljim od naših dijela učini zadnje od njih. Allahu te ala sallallahu ala Muhammed, wa ala pitanje koje je stiglo preko interneta. Šta savjetujete sestri, bratu i sestri koji od namaza samo imaju još farzove, a zapustili su i iščitavanje Kur'ana, tako da brat ima sigurno godinu dana nije uzeo Kur'an da čita. Sve svodi na slušanje kaseta učenja Kur'ana. Šta vi savjetujete takvom bratu i sestri da sada nagrad Mi znamo da je čovjek ovdje na zemlji u stalnoj borbi sa šeipanom i sa džinima ljudskim i šeitanskim koji ga nastoje odvesti sa pravog puta. I da čovjek mora nastojati da održi se na istikametu i na pravom putu. Inša Allah ćemo govoriti ako Bog da je o I da mora paziti posebno na namaz. Jer kažu islamski učenjaci da se čovjekov zam ili držanje za vjeru vrijedno je prema sunnetima, ne prema farzovima. Nego se vrijedno je prema sunnetima. Ti farz, brate, Moraš klanjati. Htio ne htio moraš. Jer ne možeš biti musliman bez toga. Hoš biti u krugu muslimana i da selam nazivaš i da ti se selam naziva, moraš klanjati. Ne ide drugačije. Pa to je ono prema čemu, ne miri se prema tome, znači ne miri se prema tome iman, nego se iman vjeruje prema sunnetima, miri se prema dobrovoljnim dijelima koja trebaš ili koja ćeš činiti. Jer čovjek koji klanja sunnete, jel može ostaviti farz? Je logično da ostavi farz? Nije. Čovjek klanja noći namaz. Nepojmljivo je da taj čovjek ostavi podne namaz. To je, to je potpuno Jer čovjek klanja ponedjeljak ili posti ponedjeljak i četvrtak, a ne klanja, ne posti Ramazana, prosti. Znači posti dobrovoljni post, bijele dane, ponedjeljak ili četvrtak, a da ne posti Ramazan. To je nemoguće, to je nestatljivo. No, međutim, čovjek koji ostavi sunnete, može ostaviti farz? Može. To je put ka farzu. Jer nećeš ti prvo ostaviti farz pa onda sunnete, nego prvo ostaviš sunnete pa farz. To je stepenovanje. Pa te šeitan vodi stopu po stopu. Pa te vuče, ali kaže, e onda kaže čovjek, ali ima hadis, da je poslaniku došao čovjek koji je kazao, neću ni dodati ni oduzeti, jel tako? Kaže, šta mi je Allah što naredio? Kaže, pet namaza, kaže, neću ni dodati ni oduzeti. Kaže, Allahov poslanik, sallallahu sallame, ako je istinu rekao, ući u džennet. To je tačno, to je tako, tebi sunet nije obavezan. Nisi obavezan da klanjaš. Ali znaš li da će Allah te varati od tada na sudnjem danu pogledati u tvoj parz i šta ne bude dobro da se to nadomesti dakle, Od sunneta. A ako ne budeš imao odakle šta ćeš onda? Pa je čovjeku bolje da ima nešto u zalihi, ako već može imati. A mi znamo kakvi su naši namazi i hali, stanje u kome se nalazimo, pa da je sigurno bolje čovjeku da ima, znači, i sunnete. I da su sunneti, u stvari, stražar farz namaza, koji ga čuvaju. U protivnom, Boga da će čovjek ostaviti farz da će početi sa farzovima se, da će početi sa farzovima se igrati. Tako da čovjek ne treba, znači, oko namaza, da se igra sunnati nisu obavezni, ali pored toga je Allahov poslanik s.a.v. obećao onome ko planja u danu 12 rekiata sunneta, to su dva rekiata sabahskog, četiri prije podne i dva poslije podne, dva poslije akšama, dva poslije jacije, da će ući, da će mu Allah sagraditi kuću u pa je to pa je to sigurno velika odlika čovjeku da ne propusta znači sunnete i da sunneta klanja šta može, jer ta dva rekeata koja klanja sunneta na sudnjem danu, bit će mu draža nego i žene, i djeca, i roditelji, i zemlja, i sve što je između nebesa i zemlje. Samo dva rekeata, jedna sežda čovjeku na sudnjem danu će biti draža nego sve što je očima mogao na Dunjaluku pregledati i pomisliti da ima. Samo jedna sežda. Pa šta onda mislite na čovjeku koji ostavi toliko seždi i sunneta Hvala Allah koji je učinio, znači je mogućnost da se klanja. Pa ne treba se znači igrati s tim, treba čovjek paziti na svoju vjeru, na svoj din. Jer ako se poigra sa njemetom i blagodati, nakon upute, Boga mi bojati se da Allah neće onda čovjeka više uputiti. A što se tiče iščitavanja Kur'ana, to je musibet sličan ome ili većim od njega. Čovjek koji ostavi čitanje Kur'ana je kao prazna, zapaljena, napuštena kuća. Kako kaže poslanik sa Nema u njemu ništa. Ko ostavi znači učenje Kur'ana, Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu nije htio postiti dobrovoljni post, pa kada su ga upitali zbog čega, kaže, ako postim dobrovoljni post ne mogu učiti Kur'an, a učenje Kur'ana mi je draže, kaže, od dobrovoljnog posta. Kaže, šeho li sam Ibn Kajim, postio sam ponedljak i četvrtak. I postio sam bijele dane. Kaže, pa sam počeo postiti Davudov post, dan postim, dane postim. Kaže, pa sam, a čitao sam, je, svaki dan po pet džuzeva Kur'ana. Kaže, pa sam spao da čitam dva. Ne mogu. Nema snage čovjek. Pa kaže, ostavio sam post dan za danom i postio kao što sam prije postio i kaže, nastavio učiti pet džuzeva. Pa su ljudi voljeli i sada je volio više učenje Kur'ana nego dobro ni post. I znamo kolika je nagrada za čovjeka koji uči Kur'an. I Kur'an je temelj naše vjere. Kako čovjek da se pripisuje nekom vjerozakoniku, a ne zanima ga, niti ga iščitava, niti ga proučava i sve o tome. Sigurno da je to šteta. I znamo koliko nagradu čovjek ima za svaki harf po deset dobrih dijela. Doći će dvojice ljudi na sudnji dan Isto radim, samo jedan čitao više Kur'an. I doći na sudnji dan, da pa će ovaj imati brda dobri dijela koja neće imati njegov prijatelj. Da ne bi imali, kada ne bi imali drugog hadisa, osim hadisa o kome je poslanik had, kaže koga bilježi imam tirmizi u svome džamija, da će čovjek doći na sudnji dan i da će mu Allah ono reći, uči i penji se. Uči i penji se. I bit će tvoje mjesto i tvoja deređa na zadnjem ajetu koga proučiš. Zato imam Al-Khattabi kaže, u dženetu ima 6600 i nešto stepeni. Shodno broj kuranskih ajeta. Jer čovjek koji prouči jedan ajet će za stepen više. U protivnom bi dvojica, jedan zna za par ajeta više, a drugi manje, bili na istom stepenu. Tako? Ali svaki ima svoj stepen. Pa kažu, toliko u dženetu ima stepeni. Pa kako je lahko doći do Allahovog tebarake od tala dženeta i kako nam je dao priliku, a kako se ljudi poigravaju, znači sa tom prilikom i neće da iskoriste. Ako znamo predaju koju je poslanik s.a.v. kaže da će čovjek na sudnjem danu poželiti, da mu se njegovo meso sa kliještima odvajalo od kostiju, da samo dobije stepene koje su dobile njegova braća. Sve bi trpio na dunjalku. Da ga prepole na dva dijela, samo da dobijem te stepene, kada vidi ljepote koje su date. Pa ne treba čovjek tražiti da mu niko odvaja meso od njegovih kostiju. Evo puta i načina se zarade ti stepeni. No međutim, ponekad je čovjek upadne u futur i u nemar i u gaflet, pa ostavi ono što je dobro i što je vrijedno, znači treba čovjek se pokajati, a malšanu ono vratiti, nastojati što može više, da se druži sa braćom muslimanima koji uče puno Kur'an. I kako mi je drago kada čujem od brata muslimana, kaže, otišao sam kod brata u zijaret posjetu, kaže, pa smo večerali tako i kaže, hajdem sada učiti Kur'an. Kako je to lijepa osobina. Kako je to lijepo svojstvo i kako je to lijep, lijepo iskorištavanje vremena. Jel sjediti, pričati, praznu priču ganjati, nema toga koristiti. Hajmo učiti Kur'an, sigurno da je u tome hajde i da je veliko dobro, pa neka čovjek nastoji da iskoristi ga nimet, plijen koji mu je Allah dao dok ima priliku. Salamu alaikum. Ima jedan hadis ili hadis kudci, ne znam tačno. Kada je Allah Đelšanu rekao Musa'u, pitao ga je šta radiš za mene o Musa, pa je Musa rekao pa klanjam, postim i tako dalje. Allah Želešanu je rekao to radiš za sebe. Jesi li me posjetio kada sam bolestan? Jesi li me napojio kada sam žedan i tako dalje? Pa me interesuje šta to čovjek kad radi za Allaha koje radnje i djela. Ima drugi dio ovoga hadisa jeste vjerodostojan da čovjek posjeti Allaha Želešanu. Kako da posjeti? Misli se da posjetiš njegovog roba. Da posjetiš znači njegovog roba koji je bolestan. Pa je to djelo koje je čovjek učinio da ima koristi neko drugi od robova. Jer čovjek kada klanja, čovjek kada klanja, to je isključivo njemu. Kada posti, to je isključivo njemu. No, međutim, kada da se da, to je njemu i, i drugom. Kada se pouči znanju, pa pouči svoga komšiju nečemu, to je njemu i drugom. Pa su takve vrste i takvi ibadeti, naš tiče znanja, vrijedniji od dobrovnih ibadeta. Pa znači sve je to što se radi radi Allaha međutim imaju neke radnje od koji je njihova korist javna, opći je interes, pa bivaju sigurno, znači vrijednije po jedno društvu. Da li se mora uraditi sehvi sežda ako se na jednom rekiatu dva puta prouči Fatiha? Mora. Zato što je Fatiha ruk namaz. Ruka rekiata. Jeste, ruk namaza. Može jedno i drugo. I čovjek koji dva puta prouči Fatihu, ako namjerno dva puta proči Fatihu, bojim se da mu je namaz pokvaren. To namjerno uradio. No vidio, čovjek sumnja, pručio i sad uči nešto suru. Ili uči nešto iz Kur'ana malo duže, pa se za, zamisli, Allahu dragi, jesam ja uopće pručio Fatihu, da ja nisam počeo sure. To se desi čovjeku dosta puta. Tako. Ne zna ni šta je učio, ni koliko je klanjao. Tako može ponoviti Fatihu, može ponoviti Fatihu, to ne smeta, i neka uči se što. Ali čovjek koji bi namjerno dodao Znači namjerno koji čovjek doda. Ili prouči jedan put, pa ne zna da li je, pa prouči drugi put, pa kad je proučio, sjetio se, pa kaže jesam. Znači učinice se i to neće pokvariti njegov namaz Salamu alaikum, da li je ubiti muhu, pčelu, pauka kada uđe u kuću pa ga ne može izbaciti drugačije nego ga ubiti? Pa dobro, baš ne vjerujem da se muha ne može i pčela izbaciti drugačije nego ubiti. Pauka. Postoji načina i mogućnosti znači da se muha istra napolje pauk da se uhvati u ruku, to nije, eto, pčela. Postoji isto način, znači da se istira, treba izbjegavati ubijanje, a ako se ne može ubiti, onda postoji razlika sigurno među pčele, žabe, mrava i pauka, recimo. Jer je ove prve tri skupine zabranjeno ubijati, a muhu, kao muha koja uznemirava, nije. Tako znači da tu postoji razlika. A ako čovjek baš ne može nikako ostraniti, boji se za djecu i o tome, znači nema načina, onda neka ubije jer znači nema drugog puta i načina. Ali treba znači izbjegavati jer je to zabranjeno. Znači hadisom poslanika sallallahu alaihi sallame se ubija jer tim životinjama ima hajra, ima dobra. Assalamu alaikum. Da li sam griješna ako dovim za nekoga ko nije klanjao dok je bio živ? Ovo se sada vraća pitanje opet na ono o čemu smo sinoć govorili, a to je da li je čovjek koji ne klanja musliman ili nije musliman. I po tome se pitanje spore islamski učenjaci, većina pravnika, iz tri pravne škole osim hambelijske i kod njih postoje dva rivajeta, kažu da je musliman teški griješnik i pasik, dok neki učenjaci hambelijske pravne škole i to navodi Imam Ibn Abdul Ber od velikog dijela Selefa, neki spominju konsensusa shaba, iako taj konsensus Allah najbolje zna da se ne može kazati da je konsensus, da je čovjek koji ostaje namaz Tako da, znači, vraća se na to pitanje. No, međutim, bojim se da čovjek koji umro bez namaza, da mu neće dova pomoći, Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Assalamu alaikum cijenjuši, da li je haram spirala? Znači kako ko kaže ima ovako, neko kaže ovako, neko onako. Nije da su suglasna učena braća po tom pitanju, što je ispravno u svemu tome. Ja ne znam koliko spirala sa medicinskog stanovišta štetna, vjerojatno da postoje prigovori, znači stručnjaka tome, ali spirala kao spirala ne bi bila zabranjena, ako je ženi dozvoljeno, znači da prekine svoj porod. Kao žena koja je znači već izmorena porodima, i štetno djelo njeno zdravlje ili je pouzdan liječnik utvrdio da bi svaka njena naredna trudnoća mogla biti kobna po nju i imati jako negativne posljedice i slično tome po njeno zdravlje, onda dostavi stavi spiralu da se zaštiti neće smetiti. Jer spirala, spirala, je sigurno manje šteta nego, nego znači same pilule. Iako sam čuo da spirala prouzrokuje rak. Ne znam koliko to je tačno, treba provjeriti kod stručnjaka, možda su to samo glasine i priče koje nemaju znači osnove, ali treba znači provjeriti pa vidjeti. U principu kontracepcionalno sredstvo koje je dozvoljeno čovjeku da uzme i bilo koje od tih sredstava dozvoljeno koristi, ako je znači žen dozvoljeno da koristi da koristi znači nešto od tih sredstava za kontracepciju. No, međutim, ako nije, ako žena nema opravdanja nikakvog, jednostavno da neće da rađa, da bi se ugledala, na one koje čuvaju svoje tijelo, a neće da rađaju, onda bi to bilo zabranjeno i to bilo haram. Pa znači shodno potrebi. Allahu ta'ala. Salamu alaikum. Kome je sve dozvoljeno da klanja dženazu? Mislim od imama. I može ni u oporici napisati, na primjer, da ti rođeni brat klanja ili bilo ko drugi koga ti navedeš? Može. Ne mora imam klanja dženazu. Nije imam zadužen da klanja dženazu. Najbolje da čovjek klanja dženazu, neko njegovi bližnji, Ko poznaje propise kako da se klanja i slično tome, ako ne poznaje neka klanja, znači neka klanja neko koga on želi i kome želi uporučiti da mu klanja ženazu. Ajša radijalahu tamo oporučavala, majke vjernika, jashabi su oporučili, Ebu Horere je oporučio, i Omer je oporučio, i brojni su drugi znači oporučili i čovjek je odužio da vodi brigu o sebi. Čovjek cijeli život živi po sunetu poslanika, samo sveme, i onda na kraju dođe dženazom, uklanja neko koje je najveći možda nesvjesno ili svjesno protivnik sunneta. Pa mu klanja dženazu po svojim nahođenjima i u dženazi i sa, samo je znači u dženazi namazao ćete naći 20 bidata i novotarija i tako dalje. Sigurno da čovjek to nije dozvoljeno. Neka znači napiše onda ko će mu klanjati, ko će mu klanjati dženazu i način kako se klanja dženaza i neka napiše kako će se ukopavati. Da me ukopate fino na takav i takav način. Da mi ne učite ni jasina, ni tevhida, ni mevluda na kaboru da se ne nariče na mome kaburu, da mi ne stavljate nišana i da ne, ne gradite oko moga kabura da i ne držete nikakve mauzoleje i one stubove i slično tome, nego jednostavno da moj kabur bude čist od svega toga. Pa je čovjeku obaveza da to poruči, jer bit će pitan zbog čega to nije uradio. Jer ti znaš da će nakon tebe doći neko ko će te ukopati na nešerijatski, nepropisan način. I onda pored toga čovjek znači ne napiše oporuku. To je kada čovjek zna, vidi i osjeti da mu se je približio čas smrti, može oporučiti slično tome naravno da ona ne što mi kažemo ne smrt jeli, a toga nema kod Allah Žešanu on određuje kako hoće i šta hoće ako čovjeku dođe što mi kažemo iznenada smrt sigurno da neće biti šaltala pitan za ono što urade oni nakon njega ali treba znači uraditi ono što može Allahu Teala alemu sallallahu ala nebina Muhammed wa ala alihi wa